chapter 9. Hode saulos ete impeneon apeles kai phonu ES tus mathetas tu curiu proselthon to archiere etesato par autu epistolas ES damascon pros tas synagogas hopos eon tinis hure tes hodu ontas andras te kai gunaikas de demonus eis Jerusalem. En de to por iuestai e auton ingidzein te Damasco, cae exaifnes, perie strapsen auton fos apo tu uranu. Cae person epe ten gen, e cusen fonein legusan auto Saul, Saul, te me dio epende, de tis e curiae hod e curios epen ego emi iesus hon su dio case ala anastasia kai es elthe es tein pollen kai la soi te se de poien hoi de andres hoi sun od juontes auto hes de caesan eneoi, acuontes men tes phones me dena de theoruntes. Egyrthe de ho saulos apotes geis an te ton ophthalmon autu u dena e Cera go guntes de auton es egagon es damascon. Cae ein hemeras tres me blepon cae uc e fagen ude de pian. Ein de tis mathetes in Damasco onomati Ananias, cae epen pros auton hocurios in horamati Anania, hode epen idu ego curie, hode curios pros auton Anastas, por euthete epi tein rumen tein calumenein euthean, cae zeteson in oikia juda saulon onomati, Tarsea idu gar pros Yucatai, Kai eden in horamate andra onamate ananian, es el thonta cae epithenta auto cera hapos anablepse. Ape de ananias curie, ace coa apa palun peri tu andras tuta, hasa caca epoiesen tois hagiois su in Jerusalem kai hode ekei exusian para ton archierion de sai pantas tus epi caluminus ta onoma su epende pros auton ho curios por iu u hoti skuos ek loges moi estin hutas tu bastasai ta onoma mu enopion ethnon kai basileon huion te israel ego gar hupa dexo auto hasa de auton huper tu anomatos mu pathen apelthen de ananias kai es elthen es ten oikian kai epithes ep auton tas epen saul adelfe, ha curios apestalkin me ha ofthes soi ente hodo he hercu hapos aneblepses, kai plestes penumitas hagiu, kai utheos ape peson apo ton ophthalmon autu hose lepides, aneblepsin te para crema, kai anastas e baptiste, kai labon trophein eniscusen egenitor de hos saulos metaton in damasco matheton, hemras tinas kai utheos in tais synagogais rusen ton christon hoti hutos estin ha huios tu theu existanta de pantes hoi acuantes kai elegon uk hutos estin ha por thesas in hierusalem tus epi ta onoma tuta kai hode es tuta ele luthen hina de demonus autus agage epi tus acieres saulos de malon ene duna muta kai sune kunen tus judaius tus catoi kuntas in damasco sum bibadzon hoti hutos esten ho christos hos de epleurunta hemerai hicanae sune bulius santa hoi judaioi anelein auton. Egnosthe de to saulo he epibule auton, pare te tas pulas hemeras te caenuctas, hapos auton anelosen. Labontes de auton hoi mathetai nuctas, cathecan dia tu tecus calasantes in spuridi. Paragenomenos de ha saulos in Jerusalem eperator colastai tois mathetais cae pantes e auton me pistuantes hoti estin mathetes. Barnabas de epi labomenos auton e gagen pros tus apostolus cae diegesator autois pos ente hodo eden ton curion kai hoti ela lesen auto kai pos in damasco e parisiasato in to anomati tu iesu kai ein met auton es por iuamenos kai ek por iuamenos es hierusalem kai parisiad zomenos into anomati tu curiu iesu elalete kai sunedzete pros tus hellenistas hoide epe ke run auton anelain. epignontes de hoi adelphoi kate gagon auton eis Caesarean, kai ex apestelan auton eis tarson Haimen un ecclesiae kath tes judaeas, cae Galileas, cae Samareas econ erenen oico da mumenae cae poriuamenae tu fabo tu curiu cae te paraclese tu hagiu pneumatos e plethunanta. Egenata de Petron dir comenon dia panton, catel el thane cae pros tus hagius tus catoi cuntas ludan. Hiorende ecce anthropon tina aenean anomati ex heton octo cata kemenon epi crabato hos ein paralleluminos. epen epenauto ha Petros aenea iatai se Iesus ha Christos anastethi cae stroson se auto kai eutheos anestei. Kai edon auton pantes hoi katoi kuntes ludan, kai ton asarona hoi tines epistrepsan epi ton kurion. In iope de tis ein mathetria onomati tabetha, he dier me nuomene legatai dorcas, haute ein pleres agathon ergon kai elee mosunon hon epoie egenato de in tais hemerais e kenais as sasan autain apothanein lusantes de autain ethekan in huper oo engus de useis ludes te iope hoi mathetai acusantes hoti petros estin in autei apestelan pros auton para coluntes me oc nesai diel thein heos auton. Anastas de petros sunelthen autois hon para genomenon anegagon es ta huper oon kai parestesan autou pasai hai kerai plaiusae kai epidecnumenae numenai ketonas kai hematia hosa epoie met auton usa he dorcas ek balon de exo pantas ha petros thes ta gonata proseuxata kai epistrepsas pros to soma epen tabetha anastethi he de enoixen tus ophthalmus, autes cae idusa ton petron ane cathisen. Dus de alte cera anestesen autein, phonesas de tus hagius cae tas ceras parestesen autein zosan. Gnoston de egenito catholes tes iopes, cae poloi epistiusan epi ton curion e genita de haemeras haecanas menae auton in iopei paratini simoni bursae.